Síganos también las 24 horas del día, los 7 días de la semana en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y radia. Euskal Música, toda la música local en 90 minutos. Arrachaldeón y saludos desde la sintonía de Berriozar y saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM.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 En la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí, en redifusión. Y en cuanto concluye el programa de hoy de Euskal Música, ya sabes que lo subimos a las redes sociales, lo subimos a la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra Euskal Música para que lo puedas escuchar el día que más te guste, a la hora que más te convenga. Además de poder escuchar el programa Euskal Música, también te damos a conocer las noticias más destacadas de la semana la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en la página que tiene Euskal Música, en las redes sociales, todo ello en la página que tiene Euskal Música en facebook.com barra Euskal Música riozar y Ratia. Hoy vamos a comenzar el programa de Euskal Música con una novedad el nuevo trabajo discográfico de la formación Ichiarren Semeak, el álbum EH Republic, un álbum que se presentó el pasado jueves. Nos iremos a Ilumberri y Lumbier para disfrutar, para saborear de dos de los temas incluidos en el tercer larga duración para la banda Al Chatu. De Ilumberri y nos iremos hasta el norte de Nafarroa para mm, desgranarte dos temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de la banda Esian. Y también, entre otros, sonará, por supuesto, Eche con ese su nuevo larga duración, Bici. Y por si esto fuera poco, la última parte del programa, a eso de las 7 menos 5, eh, escucharemos la entrevista que nuestros compañeros de Oyartsun y Ratia realizaron a Maider Zabalegui que acaba de publicar lo que es su primer eh, disco en solitario llamado Suei, la ex componente de ese eh, dúo Alaich eta Maider. Todo esto es lo que te vas a poder encontrar en esta próxima hora y media, todo esto es lo que te vas a poder encontrar en estos próximos 90 minutos en una nueva edición de Euskal Música. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, aquí, en Berriozar y en el 100.8 de la FM. Y lo dicho, vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música Lo vamos a hacer con una novedad Lo vamos a hacer con el nuevo trabajo de Itziarren Semeak Una banda que nació en Munguía en 2006 Y que ahora edita lo que es su nuevo trabajo discográfico titulado EH Republic la propuesta musical de esta banda de Ichiarren Semeak en sus letras pues va más allá de la senda de la alegría y propone unas calerías y miedos, unas utopías piratas que hagan que un irritado movimiento de gente desequilibre lo establecido con el axioma de construir un pueblo con la sonrisa en los labios, con la alegría de la vida. El disco recrea en la familia los ritmos del ska, punk, rap y reggae que le dan una, homogeneidad íntegra al disco. Temas que, que consiguen una rápida atracción del público seguidor de Ichiarren Semeak. Hay que comentar que esta banda, Ichiarren Semeak, cumple 10 años de su debut y lo hace con este nuevo larga duración, el álbum titulado EH Republic, un álbum que ha sido grabado, mezclado y producido por Iñaki Bengoa durante el mes de enero del 2017. La masterización ha corrido a cargo de Jonan Ordorica y hay que comentar que ha habido bastantes colaboraciones, como por ejemplo John Zubiaga, guitarra en el tema Ospa, compañera y gran circo mundial. Sala Stramer, guitarra acústica en el tema Apirilaren Belcha, Kepa Junquera ha puesto la triquitrisa y el pandero en el tema Apirilaren Belcha y Anne Martínez ha sido la voz en ese mismo tema Apirilaren Belcha. Como puedes comprobar, bastantes colaboraciones en este nuevo larga duración de Itziar Semeak... para celebrar el décimo aniversario. Y con ellos vamos a comenzar. Nos introducimos en el álbum EH Republic y de él te extraemos los temas Atera Bestial de Anne y Compañera. Bilboko ura gordetan Algara kakarriketan Lehenengo bezarkadak Altsako baka maradak Oñeto lagun, Aspalditik urru Zuen indarra behar dugu Aurrera begiratzeko Zuen indarra behar dugu Atera de música con Rob Rigi Ska. Hemos comenzado el programa de hoy de Euskal Música, 10 años en el panorama musical Itxiarren Semea con este nuevo larga duración titulado EH Republic. Una formación compuesta por Manex Altuna a la guitarra, Ivonne Altuna a la voz, Heavy Ormaz al bajo, Alain Egiguren a la batería e Iván Zapata al saxo. Y de la música de Itxiarren Semeak que nos vamos con una banda joven, nos vamos con los jovencísimos Chatu un trío compuesto por Ibai, Julen e Iker, ellos viven en Ilumberri y y comenzaron hace ya unos años con su primer larga duración, un álbum que llamó la atención por su música bien hecha y madura para las edades que tenían. En ese primer trabajo destacaban ya varias canciones como el tema Música Sainetan, primer eh, videoclip de ese primer trabajo discográfico, también destacaba el tema Améstico Garayak y aparte también se reseñaban las versiones de especial, el tema Galdesca Aristara, o la versión de la canción local Irumberri Lumbier o la recreación del texto de Joas Stramer en el tema The Future is Unwaiter. Después llegaría el segundo larga duración, el álbum titulado A un álbum ya un poquito, pues digámoslo así, más currado, más... Eh, importante ya que era el segundo trabajo discográfico y pues eh, viene a dar la importancia a las letras que cuenta 13 temas en ese segundo trabajo en euskera, uno de ellos en castellano Sé tú mismo y uno musical después de la tralla de Arroylan Chistuca y ahora regresan al panorama musical ya hace unos meses con lo que es su tercer larga duración Egalen in Aichina, China de este álbum te vamos a extraer los temas Estudnai y el tema Berriro ez ez Ez horako Zibilizaziorik Ez ez nahi Ez ez ez Ez horako Zibilizaziorik Kaiolaren adarrak Ditugu alboan Eskuindarrek eskua Zabaldu justuan Zigorrindarren menpe Tiroan jokoan Gorrela bizitzerik ez dago munduan Ez ez du nahi, ez ez ez Ez dolako zibilizaziorik Ez ez du nahi, ez ez ez Ez dolako zibilizaziorik Poliziak nun zerbait egitean pentsatu arazinai Makin indarpean Irudi du gerala Kaiola batean Jarritako txoriak Fusilen menpean Ez ez unai Ez ez ez Ez olako Zibilizazioarek Ez ez unai Ez ez ez Ez olako Horregatik ez du nahi gizonen kutsurik Zibilizazioaren sasiaun goikorik Libre nahi dut bihotzez, libre loturetik Basurdearen gisa, hotzak estruturik Ez ez dut nahi, ez ez ez Ez olako zibilizaziorik ez ez olako zibilizaziorik estaban sonando dos de los temas incluidos en este tercer larga duración para esta formación de Lumberry, para esta formación de Lumbier, el álbum titulado Egalen in the Raz China, ahí estaban los temas Estudnai y el tema Berriro para este trío joven, para Ibai, Yulen y eh, Iker, comentarte que uno de los componentes de la banda, más concretamente el vocalista y guitarrista de la banda Ibai, ya estuvo por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, para presentarnos este tercer larga duración. Y de Ilumberri Lumbier nos vamos un poquito más arriba, nos vamos hasta el norte de Nafarroa para disfrutar y saborear lo que es el álbum de Esian. Desde La Sacana provienen, en 2006 comenzaron su andadura musical y editan su séptimo disco que lleva por título Esian. La banda también cumple 10 años este año y para ello pues han preparado un trabajo de nueve canciones de las cuales siete son de nuevo cuño más dos versiones de las canciones Bear Saitus y Esin Astu que mm, pues eh, vienen con colaboraciones especiales. Un disco peculiar para disfrutar de la celebración de los 10 años de Esian. Esian ha preparado este álbum con Pascal Echepare, que lo ha grabado y mezclado en los estudios de Bardotse en octubre del 2016. Maider agregó ha grabado el saxofón en el estudio, Sorkun y Petty son voces en el tema Bear Saitus y hay que comentar que la voz de Petty la han grabado en Mike Studio A de Vera. En el tema Esina Astu ha colaborado Yagoba Or chía que ha hecho los arreglos, los pianos, la mezcla y la producción del tema. Nos vamos pues con este nuevo larga duración, por cierto, un álbum que ya lo están presentando, estuvieron aquí en Iruña, estuvieron en la Sala Central, han estado en un montón de sitios y este próximo fin de semana, el sábado 25, estarán en Donosti presentando este nuevo larga duración con un montón de colaboraciones. Nos introducimos en el disco y de este séptimo trabajo de Esian te extraemos los temas M. Nice y el tema "Badakite". biltzen direnean Gertu sentitzen zaitut Hor zaude Ta nire itzaletik urrun egon arren Hor zaude berriro Aurrean Zuri Zuzenik esnatzean Berriro lokartzean y y aquí dos de los temas incluidos en este séptimo trabajo para esta formación del norte, en Afarroa, para esta formación de la Sacana Esian. Banda compuesta por Suriña a la voz, Fran a la voz y guitarra, Iker a la guitarra, Eneco a la trompeta, Íñigo al trombón, Bruno al bajo, Daniel a la batería. Una banda que, lo dicho, lleva ya siete discos eh, en el mercado y este año han cumplido 10 años desde este, que comenzaran su andadura musical. Y nos vamos con algo más tranquilito, después de escuchar La Caña y la Fuerza de Esian, nos vamos con Eche, que regresa al lugar donde debe de estar los escenarios y lo hace con su quinto disco bajo el brazo, con un tesoro de 10 bonitas canciones de sello personal. Es momento de reivindicar a Iñaki después de conocer el dolor de las montañas rusas a las que te envía la vida. Todo ello lo resumen solo cuatro letras. Bici, el título del disco que Eche desnuda en cada verso, en cada acorde. Vi de dos niños, sí de su hermano Sigor, Visi de la vida. Hay que comentar que pues ha habido casualidades que ponen los pelos de punta, ya que el día que falleció su hermano, cinco años después, nacieron sus hijos gemelos. Hay que comentar que Eche, además, con la colaboración del guitarrista Iván Gurruchaga, es capaz de firmar canciones como Ilusio, Falso en Mundua, cuyo estribillo parece un hit clásico de Euskaldun de toda la vida, de los años 70 y los años 80. Y ha comenzado a presentar el disco, ya estuvo en Bilbo, en Donosti, en Amurrio, en Durango y en Tolosa y por supuesto ya estuvo por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia para presentarnos este, su nuevo larga duración. Ahora nos queda su buena música, nos introducimos en el álbum Bici y de él te extraemos los temas Udaberriaren Sain y el tema Suri Suk Berak. galdu dituzte udazkena gorde ditu egoak gauak egunak baino luzeagoak dira orain airean iesi bero baina ez gaitu ikaratzen neguak hacer soy eman zenion Eten ezina da Biziaren naia Ama izatea Zein zaila askotan Egun erokoa Biziaren lana Ularra eman zenion Lehen pausoak irakatxik hasieratik bide zuzenetatik Inori gaitzik ez egiten Elkar maitatzen irakatsi Ekiteko bere etorkizunari Seme alaben gatik zuk zen se me alarga. bakoitzak berea aukeratu bea beti zango zara amarikonen da baina utzi orain berak egin deza beti zango zara amarikonen da beti zango zara Pues ahí estaban los temas lentitos que te puedes encontrar en lo que es este nuevo larga duración para el señor Echen. Como muestra, los temas Udaberriaren Sain y el tema Suri Suk Berak de su álbum y nos vamos con Ska, nos vamos con la banda Sky Ketan, que tras el disco Aotska Beko en Aocha del 2012, publicado hace ya 5 años, Sky Ketan vuelve con más fuerza que nunca a presentar su nuevo trabajo, el álbum Orekariak, grabado en 2014, que está compuesto por 10 canciones que combinan melodías, ska, rock y reggae, entre otras, todas ellas grabadas y mezcladas en los estudios Igaín de Usurbil bajo las manos de Aris Arregui. Comentar que en cuanto a las letras, pese a que los temas que van aflorando sean variados, se mantiene un eje común. El equilibrio Kariak, es un intento de adaptación a una realidad que se presenta llena de conflictos, un cabalgueo que nos guía hacia un recorrido entre el blanco y el negro, donde estar en movimiento se convierte en una herramienta imprescindible para seguir adelante. Skyketan, el álbum Kariak de te extraemos los temas Maitasunari y el tema Dilemak. izan zen Oroitarazten dita besti batek Artutako trenaren bidearen Hautsitako eta ies Gehiegi argitzen duen pospoloak Ezagutzen du laster bere azkena Berdin dio zer gatirik aurkitzea Etorkizuna grabo kairen zean Inaken zen didazu ez zaudekina Zeru argitzen duen izarren oparia Gauero biten diren suako kortia dira izatzen Dilema bera aurkezten zaiteta Arrasten dudari jutasunari diota beste Zonak baite mintzen nahuela besoa ikusi nuen lehen aldia Den musua jartitako harriak Derri ez diren historiak Gauotako ezak garriak Buruz beran nagoela merezidu honartzea Kustora egon nazela zure sultondo parean Tala ere bakata dezlarritzen aiz nabilgatzen Zauz batek markatzen zuten berezko gazetasunak Bilboko begietan jatu eta gero Lurra ukitzean nabarituko dezkoko Gauero pizten diren suako kortira izatzen Dilema bera aurkezten zaiteta Arrasten dudari jutasunari diota besten Zoinak baiten ditzen fight them, it's a Pues ahí estaban sonando dos de los temas extraídos en lo que es el álbum Orekariak del 2014 de esta banda de Sky Ketan, una banda que a los dos inicios de comenzar publicaron la maqueta de Sky Ketan en 2010, su primera experiencia de estudio. No obstante, la personalidad del grupo no se definió completamente hasta que salió a la luz Aots Gabe Cohen Ocha en 2012. Dos años más tarde, en el 2014 llegaría este álbum Ore Kariak del cual te hemos extraído, lo dicho, dos de los temas de este nuevo larga duración. Música también en Internet. Búscanos, encuéntranos en facebook.com barra Euskal Música Berriozar y vídeos, agenda de conciertos y por supuesto el programa de cada semana. Todo esto y mucho más en facebook.com barra Música, berriozar y ratia. Euskal Música en las redes sociales. zabalegi abeslari oiartzuarrak estenatokita igo gabe amarkada bat igarota bere bakarkako ibilbideko lehen diskoa atera berri du zuei izena jarri dio lanai, eta alaitz tamaiderren garaiez eta diska berriaz pixka bat itzeitea etorri da gurea. Eunon, Maider? Eunon, Eunon. Erki, gustoa? Erki. Giro nonakin. Oida, egualdi eh? bikaina dugu zoragarri. Zoragarri. Bueno, mai derresta den asko horretan den gizakateko egunin kantatu zenula. Bai. Eh, andoitzekin eh, kantatu zenun ispilu aurrean abestia ni bertan nitzan. Bai. Ze sentsazio hainbeste urteta geo. Fua. Begia da hasi nitzala jotzen eta eh, enitzan gai gitarrakin akorde bat berare jotzeko oso-oso urduri honitzen. Gioia buelta manion, eta difentia izan zen denak atera oso osondo sentitu nitzen etxian bezala, mion gero bakarkakoia gehiokosta zitzaidan. Baino gustoa, ondo. Azkenin, amarrurte pasadia laitzta maider bezala ibilbidea bukatu zenutela, eta hemen herrian eskaini zenuten zuen azkeneko kontzertu amarrurte atzen dugu kiroldegian. Mm, bai. Nola bai. goatzen txuzu gara jaiek? Uf, gogorra, Egia san, burura tortze zaitola, jo ba, agur bat da azkenian, ez? Nik uste dut, agurrak beti, ba, guan, nator berriro astea eta oso ezberdina da, baino, azkenin izan zan urte askotako, ba, bueno, ate bat iztia bezala, ez? Tordun kiroldegikoa gogoratzen dut, ba, egia san, tristurakin, bai, pena, ba... Bai. bueno, politiare bai, ez, herri guztia hortzen uten. Noski, hombre, alde hortatik anos oso politia izan zen, ba, bueno, herri jangu garbi gendun, azken herrian eman nahi gendula, eta zentzu hortan bai izan zen, goxua, politia, minon, karo gero guri hor gauz asko muitzu zitzaizkigun, mhm. agur batzen zen azkenian. Hoi bai. da, bai. urte pasadia, e, minu garaiaietan arrakasta haundia izan zen uten, eta nola guatzen juzu arrakasta garaiaiek? azkenean gorra izango zen e, gauza hon ah. asko eman mino bai. bueno e, kendure bai euskal herritikan aparte munduan zehar eh, ibiltzeko aukera izan du zenuten ez dakit pixkat garaiaietako bai. ze oroitzapen edo txuzu Nei esaten autenin alaizta maiderren garaiak, eske, etortzen zaiten guztia oso oso, da. Eta nik uste dut jobilek, ba bueno, hasi ginenian ez genun inolaz espero jo ba, olako arrera eukiko zula jendian ganez. Orduan, junginan poiki-poiki asimilatzen dena mien oso era naturalian. Egia da gogorrak ziala ere, ba, sei kontzertu eman, tartian bidai bat, ba, ez dakit Japoniara, etorri beste zazpi kontzertu, oso udara potentiak izan ziala. Nien gala iztabiek, olako lotura genuen eta elkarren babesain handia dena oso errexaiten zela goguan dute azkeneko xan istuan autan eh, hemen taberna batian e, eh, ginala parrandan, <laughs> eta zuek ebertan zinazten, eta ba. zuen abestia, txampon baten truke jarri zuten. Ze sentitzen da, oa indikana beste urte pasatageo, zuen abestiak, oa indikanein, gaurko ba. gaurkuk dia ilusioa irati jonetzat, ni gaur egun guandikan ola kantoak entzutzen tiutanean, o, o gelako umetxo bat etortzen haunean ametxo bat kantatzen, eta jonei ilusio handi jaiten hau pentsatzia horren beste urte igaro diala, eta ba bueno, guandikan jendian ahotan badola, oi, ez? Eta azken inda, jo, duela urte asko asko zuk sortuzun zerbait, eta ikustia guandik birzirik irauten dula, bueno, izugarrizko oparila da. Oparia handi bat nik uste. Bai. Eta zenbat jende galdetuko ote zizuten, bueltatuko ote o... Bai, galdetu izan digute, hola, noiz behinka, eta, ba, bueno, egila da irati nahi, eske, da gauza bat, duela urte galdetu izan baliate, zeta itzultzeko, ba, sagonun, ez da erotutare, Baina oso garbinakan gaina ez nitzala itzuliko, are, gehiago, hola, balaitzek deitzen zian, no, deitzen ziaten ez dakit, ba, ete betikan programa bateako, edo, eske, denai ez esaten nion, nakan, hain garbi ez nula ezer jakin nahi mundu ontaz, jakin nahi nula modu batian, baino ez nila hor presente egonaz. Eta, bueno, papitu nuna zen. Eta <laughs> nola, tan, e, oain ibilbide, bakarkako ibilbidea ia seira eman jozu zuei diskoakin, nolatan eh, bai. izan da, umaider? Bai, anikor garbi dut izan dela, azkenian, bueno, duel, dolu prozesu batzuk bizitu ditut, eta azkena izan da atxonarena. Eta, adibidez, amonan eriotza bizitzen hain nian ere, aurdun nengon. eta, ba, oso kuriosua iten zitzaidan ez, ikustia bizi bat juten, beste bat ni aurdun bizi bat iristen. Eta atxona nahia uste dut izan zela, hola, krak, krak bat intzian barruan, eta behiltzen aizela asin itzan komposatzen kantu bat, eta kuriosua da, zertikan bera hil ondoren enitzan, hil arte enitzan gai izan kantu hoi, ba, Eta justu hiltzan egunean, etxea iritsi nintzen oso gogoan dakat, gitarra hartu nun, e, nere bikoteak letra hartu nun, eta goitikan bera jo nun kantua. Eta hortik aurre izan zen, gauetan esnatu, argaldu nintzen pila bat, sortuta, sortuta, sortuta, sortuta, gauetan sortzen itun puska, ba, goizetan esnatu, gitarrakin jartzen itzan, eta gelditu gabeko Bai? Ola, iturri bat ereki baliate bezala klak eta benga, sortuta, sortuta, sortuta, sortu. Eta oain arte, en, alaitz maider bezala, alaitz maidereko maider izan za. Bai. Eta oain, eh, bakarka asteko ze horrek emango zizun, eh? ez dakit impresio pixkatu errespetuaro. ero? Bai, dudik gabe, nik dut errespetua, inpresioa, e, batzutan bildurra, bai, haundia, Minon, Geogila da, hoi dela igual razionalki pentsatzen astena zenian, zertigero, gero, ikaso ite jotenian eta egunerokotasunean niju zenian, eske, hain erras junda dena eta dijua, ez dudala, ez dudala kuestionatzen, oi? Bai? oso errex diju eta jendiak e, eh, bueno, ez dautzen zintxugun oi hartzunen bueno, ba, e, eh, maidera laiz eta maiderrekoa, pandero jolia, abeslaria, oroitzaneko ba. alaba, minio, bueno, entzuten nahi din guziantzako zein da maider zabalegi? Oi hartzugun eskabat, oso zorion txua kontsideratzena zena, eta bizitzeko ilusioa handia detena. Nik uste dut hoxe dela. Horrekin deskirro batzen nere burua, perfecto. Ze aurkezpen politiak jo, eze... Eh, Erra, hola bizitzia maider. Bai, egia esan bai. Mi bueno, nik uste dut azkenean, jo, bizitzan, ez dakitez, denok jaso itugu, denok pasatze ez gea inor libratzen, momentu oso gogorrak, eraberin oso politiak ere, eta azkenin, momentu bat iristen dela, ikastentzuna zuna bizitzen, bai azkenin, segundo bakoitza azkena bazen bezala, eta apreziatzen benetan, pues guan hemen txeno iratizuekin, pues momentu hau disfrutatu, gozatu eta geho geokoak. Karpe diem abestia bazen uten? Bai, dudigabe. Ta gaina betu, garaia itan akurtzen ez askotan, parrandera eta ateratzen ginen nik alaitzea izaten nionia, jo alaitz, nila etxean igu. Zatetz, benga maider, karpe dien. Eta nik uste benetan karpe dienen zentzua, baduela urte batzutatik ona, ona asinazela jabetzen egiegitan zein den zentzuoi. Bai. Eta oain, karpe eh, diem abestia kaso itxena iza eta momentua disfrutatzen, zuei diskuan eh, hasiera leno esan gatu hemen kanpoan zinela, jo, entrevista eh, pila bat juzula, bai. berriro, ba, ez dakite, lengo garaita buelta bezala intzua aieka ez? Fama, aurkezpenak, nola aiza bizitzen hori dena? Ondo, osondo. Azken finean, azken finean ezak, ni badakit elkarrizketak ta diala parte bat lan honena, minon ez da gauza bat molestatzen hauna, nik eske oso oso gustora iten gauza hauek azkenean, ez dakit da, bueno, pues sortu dut zerbait eta joi jendiai helarazteko modu bada, jendiak ineoteko aukera badare, eh? batekin itzein, bestekin itzein, bueno, azkeni saltsa da, eta uste dut bitu, nek kualidadin hartin oire badola, xaltxera xamarra bana zela. Tordun, oso ondo bizitzen, bai, disfrutatzen hainaz. Nola, hain, ezakit, Pues nik uste ja, adinontan ja beste segurtasun batekin tortzen zala, txorakei gutxi goitu zula buruan, txorakeiak bai, noski baino beste modu batin, orduan, bai. Eta elkar argitaletxeakin eh, argitaratu zu hoi, nola izan zen, zua eh, bueno, zer bat egin godut, indako abesti hauekin. <laughs> Bai, bai, nik uste ja, kantu batzuk eskutan eukin itunin, egon hor indar bat ola, bum, esan ziana, maider. Eta, eta nik ustut, eske, atxona, a ber, fiziko kiezto hemen, mire, nik hain presente sentitzen jot beha eta beste askori, aiziatela esaten, benga maider, benga maider, nola patxeko lain dar fuerte bat, eta esan un, pues jazta, orduan, berrogei urte ite danian, diska grabatzen eongonaz, bai edo bai. Orduan elkarrea junitzen, ideia sanien, egon ginen hor negoziak eta batzukin, eta sanien behitu, zuekin o zuek gabe, nik diskaterako berrogei urtetan talaxe izan da. Berrogei urte bete nitunean, abotxa grabatzen nahi nitzan justu. Zemoz honda grabazioa? Gozada bat. Gozada bat, buf! Nik uste dut, jo, azkenean, elkartu nazela jende batekin, da beste gauza bat oso garbinuna, e, nahi nula elkartu benetan, ez musikari, a ber, musikaria suertatu dia osonak izatea, mion horrez gain, lehenengo baloratzen dudana dela pertsonak izatea eta baukidet zuer sorte hoi, diala pertsona zoragarriak eta parte musikari, bueno, bikainak. Eta grabaketa junda oso oso erraiz. Egia da hola, adibidez, eukinun pixka barruak moitzu zizkidala, abotxe grabatu bernitun negunean, zaten hon, bua, nola entzungo naz, gustatuko, gustatuko nao entzuteten noin, ez dakit. Eta egia da, grabatu nun lehenengo kanta sanien, entzun nahi dut, entzun nun eta sanun benga aurrea. Eta tita grabatu genitun, goiti bera denak. <laughs> Alaitz teletxeare horreuk izanun, grabatzen? Bai, bai. Hoi izan zen hola beste momentu potentia, bai, akortzenaz, jo, ez ni maia nola, eta bea grabatzen, eta izan zen, hasi zen trekiak sartzen, da, hasi nintzen, ne harta, ne harta, ne harta, buah, bai, oso momentu politia, niguan neharra askotan momentu politiekin lotzeut, bai, Eta hori izan zen momentu oso, oso, oso, gogoan gelituko ibetiko. Alaitze deitu zen ionian eta esplikatuko zen ion, ze asmo zen itun, ze santzizun? Bai. Bueno, alaitzek azkenian, e, eh, diskan planteamentuak inasiritzan momentutik ja, karo, e, eoten geha. Eta sanio, jo, ala ez zu diskan, eta santzin, bueno, maider, naizun guztitarako nozortzen. Eta ordu, jazu zenien sanio, alaitz, benga, kantuak pasako izkitzu, eta benga, perfecto, eta bai, Bai. Eta alaitzez gain, e, bueno, zukintuzu kantan e, letra eta musika gehinak, bai. bino laguntzaile gehiore izan dutuzu. Ba, hor, bueno, azkenean diska produzitu duna Dani Benegas, nik uste dut beak izan dula parte handi handi bat. Zen, ba igual, e, kantu bat sortzen un, bialtzen ion, eta hurrengo eguneko bialtzen zin, goitik bera moldatu aia. Eta orduan zan, wau! E, ba, nik ez juten erramienta hoi kantuak moldatzeko eta, eta gustua, claro, osea, beregan topatu dut, bueno, pertsona <laughs> hola izatiaz gain increíble, pertsona bezala, musikari bezala eskeda jotzen du jotzen du eskedena, jotzen du gitarra, jotzen du pianoa, jotzen du bajoa, perkusioak, bateria, bueno, artista zo bat. Bai. Eta e, kantak sortzeako garaian, eh zuk sortu zuzula esan dugu, irakurri dut elkarrizketa bat bino gehiotan, Ola sortu zaizkizula, osea, inspirazioa bai. torri zaitula bat batean. Bai. Hoi ez da erresa izango maider. Beitu nik guan arte, baleno leno konposatzen unen alaitzeekin akortzenaz, pues kantuak ziala, ba ba igual sortzenun jartzen izan sortzea. Baino nontan izan da eske esnatu goizek ordubitan melodia batekin bueltaka. Venga, grabatu. Uztenun hor eta urrengo egunin hartzenun melodia hoi Eta pun, beste puska bat baino nola, ez dakit. Ola, e, eh, non batxetik etorriko balia bezala informazioi dena, eta bapatin plast, horratera eske hola xe izan da. No, ba, nik uste, igual horrei maten jozula zean, nio gaitasun haundila dola horren atzian. Nik irati ez dakit zer den, zertik, ni azkenin musikaria ez naiz. Osa, nik gitarrez dut jotzen, jotzeitut soldorre eta eta beste akorde batzuk pentsa, ez dakizkidanak zein dian, ekiz bat ekiz bideitzei edanak. <laughs> Orduan, Orduan, hortik abiatuta, bai, ez dakit, nik guan inspirazioan sinistu iten dut. Ez dakit ze beste indar den, bapatin pun, etortzen zaizula hola, poseitua, poseitua engoa bezala plasteta sortzen da. Zuei jarri jozu izena maider, e, bai. zein edo eskeneia? Bai, jo, ba, izan zen pixka bat, asenitzanean eskerrak ez, sanu jo, ba, ko, jende pila bat nakan eskertzeko, eta esaten unta gaina nahi dutoi ateratzea. Hasi nintzen bat, bestia, ei bestia, ei bestia, eta jue, eske, hau imposiblia da. <laughs> Berko dut... beste liburuzka bat, Beste liburuzka bat, <laughs> jartzeko. Eta ordun hola sinitzen, eta joa, perfecto bitu zuei. Eta hor konturatu nintzen azkenian zueien dena sartzen dela. Sartzen dira ditudan seme alaba garriak, atxona mona, gurasuak, herriko jendia, sartzen dira jo, guantxe, plazan egon azen gaitz dotoreoek lorez josiak, dena, azkenin ikuste bizitzan, eske dena eskertzen jot, gozia detenin eta kabreatzen azenin, janari plast eskura, horre ire bai, denai. Asak esan dezakegu, disko haue eh, baso erdi betetik, edalontzi erdi betetik indako diskoa dela, ez? Bere, bere alde txarrak eukigitu? Bai, bai minon, ni gaur egun irati alde komilen artin txarroik eske oso positibo hartzaitudan, hartza hartzaitut, dan positibo momentu oso gorrak izan dia egoera asko denok bizitza itu eta ni neurire tokatu zaizkitenak bizitzia minon gaur egun horren beste ikasi dut guzti hortatikan eske oso positibo txat hartza zaten ziaten batzuk ez joe diska letra tasko diala oso bueno joe ba, tristiak edo tasaten un, ke ba? Ez que nik ikuste dut dizka eta ikuste dut horren beste argidakan bat, ez nazela gai zerbait iluna bezala ikusteko, inkluso atxonan eriotza, edo, edor beste dolu batzu bizitu itu danak. Ola egun batetik bestea deitzea izutela inguruko bat hildela plast. Bai, eske oso potentia dia egoera hoik, baino horren beste ikasten da hortatikan. Eta ze estiloko diskoa intzu, santzu alaia dela zure ustez. Bai. Eta musika idago kionian, ze estilotakoa da? Musika nik uste oso poperua dela. Musika popero lenta hola. Geogila da, ber, daude sartuak, dobruak, lapestilak, eta hoiek pixka ne ustez maten jotela ere puntu akustiko bat, baude kantuak oso akustikoak dianak ere, Zerdik, asieran egia danik oso akustikoa, nula asmoa itxeko akustika batzukin, piano batekin, Eta, mion, bueno, azkenin hor junda beste itxura bat forma bat hartzen, eta hau da iritsi dena. Hasierako asmotatika noain eh, sortu denea alde handi jango da? Bai, alde handia da igual moldaketa batzuta, mion, azkenin kantuak eta esentzian berdin-berdina ikuste dut. Mhm. bai, hola, guan hartu, hasieran grabatu nitunakola ba, mugikorran, eta guan kantu hartu, eta kantu askotan ez dago aldaketa handi ikan. Guztu agalditu zaimaitzaken? Oso oso, oso oso gustora, bai. Hoi importanti bai. ezetan da, ez, batzutan abeslari batzu entzuten zaie, diskoa itu geho, bukaerako bai. emaitza eta sati. Bai. Jo, enun hau inber. Ke ba. Ni da, eh, eske ez nun imaginatuko ere, osea, hain ondo geldituko zanik. Oso pozi gelditu nazta, berriro inber banuk ere, guan esateiate atzea bota eta hau xeingo nuke. Hoi xeingo bai. igual, igual. <laughs> igual, igual. Amaika abesti azkenian, e, eh, zenba pasada hasi zinan etikan eh, eh, gitarra hoi hartuta itxian zure mobilakin bai. hoiek yeah. grabatzen oain argitaratu den arte. Bi urte. Motxa gutxi da bi urte, ez? Bai, bai, nei, eta bi urte eta ideian diskakin askoz gutxi eh? Eske, esango nuke, inkluso, ez dakit, betzila bete hola. Bai, eh? Bai, bai, bai. Auro pasatako prozesu bat orduan. Dena izan da, jo, jonek nebikotiak esaten zin, maider. Eskuak arpegira eramate zitun, eta maider, Frena, frena. Osoa zeleratu azuaz, osoa zeleratu azuaz, hartu lasa eta zaten. zin dut, ez dut, eta zandana benga. Bate ideitu, bestia ideitu, plas, plas, plas, plas, plas, plas. Osa, oso azkar junda dena, dena. Dena, dena. etorri zaitu? Bai? Biriarek, eta zu aurre oinez, ez? Bai, nik jolengoan lagun bate izaten nion izan dela hola autopista bat, baino peaje gabeko autopista bat hartu dudana eta ni juzen aurrola gelditu gabe. Bai, Eta batzu esango luteke jo, eta autopistan bukaeran hartuko zu hola pompazo bat, eta esatet eskez. Eske badakit autopistan bukaeran kriston argia dola. Orduan, oso lasain juz. E, kanta, amaika kanta esan dugun bezala daude dizkan. Bai ze kanta esango zenuke, amar kanta barkatu, ze kanta esango zenuke dela zutzakola berezina? Atxonana komentatu diguzu, horrekin hasi zen dena igual? Bai, hoi oso berexia da. E, lehenengoare oso berexia da, ziera eta maiera, eta irugarrenare bai, segundo batean. Bai. Ze kontatze dute kanta horiek pixkat? Ba, ziera eta maiera da, maitasun histori bada. E, baino, bueno, oitako bat, ja ez dago, orduan, ba bueno, nik uste dut askotan imaginatzen dugun maitasun histori e, idilikoa, idilikoitako bat, ez? Eta hirugarrena segundo batean da, ba bueno, segundo batean azkenian taupada gelditzen dira, gauza asko abortuen inguruan hitz egiten du. Baina, bueno, abortuen inguruan hitz egiten duen bezala izan leike segundo batean hildan pertsona baten histori bat ere, ez? Abortuen gaia bai bai da gai bat oso interesantia iruditzen hauna azkenean, ez dakitez, badirudi behin umetxo bat jaio denean eta dolu hoi permititzen zaigun histori badela, ez? Enkambio, abortuen gaia da, bueno, galduzu umetxoi eta jasta, ez balitze zer pasa bezala, ez? Denak jarraitzen du belozidade berdinean eta zu zaude bat batien, jo, galdu detu umetxo bat eta eta inork ez dit galdetzen ezer, ez da ezer pasa hemen, inkluso ospitalian dena oso hotza da, bueno, Bai. Eta bizitzan eh, bizitako esperientzi tatikan sortituzu kanta guztiak? Bai, bai. Zure zuriak dia, alegia. Bai, dudik gabe. Bai. Horrek erraiztasun du ez, sortzeako garaian. Bai, bai, bai sortzeko garaian, tan ikuste dut azkenian identifikatzeko orduan ere ez ezakit. Bai letrak, bai musika dena, dena nik inak dia edo inguruko oso jendiakin inak dia orduan, azkenin zuriak iten txuzunin geho oso ezberdin defendatzea dituzu kantuik ere. Barrendik ate dinin eske ez du itzikan horrek. <laughs> E, zuzeneko glotzen izazte, ja, larun bat ontan e, eh, guren tzuliak bezala oi hartzunen hemen herrian izango za? Bai, bai. Oi hartzunen? Bai, gozada bat. Bai, oso, ba, bueno, historia usortu zenin, eta oi hartzungo, ba, josunek usia sekzantzianian, jota, kontzertu, sanion, Perfecto! Ta san gaina lekuan nahi dut udaletxean. Ba bueno, badakit leku txiki badela, goxua dela eta bai, oso garbinakan. Ta ala xejunda dena. Igual az, ala izan baiareko azkena oi hartzunen. Oi hartzunen Oain zure bilbide berrian aurreneko oi hartzunen. Bai. Bai, nik uste dut, askotan, bueno, pues, ate hoi oi hartzunen itxinun, azkenin jo, ni jaiona zen lekua da, netzat, pues, hau herriakin konpartitzean nahi oso garrantzitsua iruitzen hau. Azkenin ni egunerokotasunin hemen murgiltzen az, da, Taimen sentitzen az matxatuare, ordun. <laughs> bai. E, eh, larun bat june ezin dugun antzako. Bai. Zeia <laughs> batzuk sarreri gabe gelditxuga. Bai. Data bai. gehiago aurreatu posuletxu zu, Maider? Non izango zazten? Bai. Noiz? Maiatzak zazpian, a ber, hogeita lauian, martxoako hogeita lauian, Bilbon izango bea. Mhm. Hoi, akustiko batingo ingo dugu denda batean, pixka promozio gisa. Gero maiatzak zazpian, e, San Agustinen, azpeitin, izango ga, kultur, kulturgunean, mm -hmm. zazpitan, eta oso kerrez banoz, zazpian uste durangon, e, plateru, plateru egun Plateruena, bai? Plateru egun nean, Kafean gaueko amaiketan. Eta beste asko aidea ateratzen, mi, bueno, guandik antxugu hortzen. Ta xan banetan ez euraski baiet. Ah, bitu. <laughs> Bai. herrian hemen festetan. <laughs> hombre, hombre. Eta aurra beira ze asmotuzu maider. Bai. Ba, jo, hoi da beste gauza bat nik uste dut, bitu urte guzti hauetan ikasi dudana. Ez behitzen bihar zer izango den. Ba, azkenin, azkenian irati guan hemen noz, zuekin noz, orduan, mm hau disfrutatuta gozatukot eta geo, geo isen, pues hemendik ateta bazkaldu gaute harki eta eta bihar biharkoak. Hoi da. E, bukatzeko, e, larun batean e, herritar asko izango dira segurunik pleno aretuan. Zer da pleno aretoa azaltzen dinak e, aurkituko dutena o zerekin ningo bai. dute topo? Pues diskako kantua joko eta horrez gain beste bi kantu joko ere bat e, Mikel Errazkinen kantua da, Eta azkenin jor urbil hartola eta bile gaude taldean, eta Mikel Errazkin sorotan beleko txistulaia zen, eta bueno, urbilen lagun mina zan, mhm. eta duela sortzi betzi urte hiltzen. Eta ordu nor badago kantu bat ilargi, ez dena neria, Mikelena da, mion esken neria balitz bezala kantatzeut. Eta ordu nahi nun kantu hoi abestu. Eta badago beste kantu bat <laughs> inglesez dena, nire itzetena erdia guatxurriauen abesten dutena, eta Alison Krausek iten du bersio bat, berez ez da berdi, beria, eta kantu ere horren beste gustatzen zet, sandutela dutela, ba, hausartuko naz, ingles ez abestia. bi bioik izango diola berzioak, eta go sorpresatxo txiki bate bai. Bueno, ba, larun bateko sarrerak ja gortua adozte, maider. Bino, e, gure entzuliria kortu aziko jogu, hemen oa indikan badazkagula bi sarrera, lehiaketa eta dedikatoian tartian zozketatzeko, eta Oiek dila gehatzen din bakarrak, osak, e, bueno, ba, deitzeko, eh, bihar arte badakatela tartia, eta, bueno, esan diguzu atxonai, atxonan gatik asizela udena, mm -hmm. diskandakazu bai. abesti bat atxonai izena duna. Bai. Eta, bueno, ba, horrekin bukatuko dugu elkarrezketa, maider zabalegi eskerrik asko. Erki, zuei, eskerrik asko. Eta zorte hon, ibilbide berri hontan, ila nola juten den seguru, erki jongo dela. Bai, seguru baiet. Eskerrik asko. Zuei. Gero arte. Aio. Txeadu duzu horra indik berotzen Argitzen, babesten elkartzen, bizitzen Sua iza Euskal Herri Euskal Herri Euskal Música también en las redes sociales. Búscanos, encuéntranos en facebook.com barra música berriozar y ratia. Novedades discográficas, noticias, videoclips, el programa de la semana. Todo esto y mucho más en facebook.com barra música berriozar y ratia. Busca Música en las redes sociales. Pues ahí está la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Oyarchun y Ratia a Maider Zabalegui, presentando lo que es su primer trabajo discográfico titulado suey Y con la entrevista vamos a poner el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. No antes comentarte que hemos escuchado lo nuevo de Itchierren Semeak, el álbum EH Republic, los temas Atera Bestia Aldean y el tema Compañera. También hemos escuchado la música de la formación de Ilumberri Lumbier al Chatu con su tercer álbum Egalen Indarras Aichina. También hemos disfrutado del grupo del norte de Nafarroa, Esian, Eche y Skyketan. Y los últimos eh, minutos de este programa, la última media hora aproximadamente, esa entrevista que realizaron nuestros compañeros de Oyarchun y Ratia a Maider Sabalegui... Nosotros que nos vamos a despedir, recordarte que volvemos dentro de siete días a eso de las 6 de la tarde para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Será el último jueves del mes de marzo o primer sábado y domingo de el mes de abril, según si nos escuchas en directo cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde, en redifusión cada sábado y domingo en la misma franja horaria, en el mismo dial 100.8 de Berriozar y Ratia. Hasta entonces, saludos, Agur.